Eta batzuek dudatzen bazuten herrikirolaren zailtasunaz edo exigentziaz aski zen ikustea adibidez txingak eramaiten zituzten besoen itxura. Arabarrek ez dute gauza hondirik irabazi, baina preseski txingetan herriko berria lortu du Kerman Perez de Herediak, oita emezortzi luze. Perketan azkenengo markan, ez nahi nuen, jau eta mazazpi, baina Usmanek erakustaldi batean mazazkan nahi nahi nahi nahi nahi nahi nahi nahi nahi nahi nahi nahi nahi nahi nahi nahi nahi zo temperatura gokia eta txikekin aitzeko ona. Bueno, bero egi, bero gehiegiz Bero asko egiten duenean egin eta ba larri bitzen gara, tarte da, instalazioak aparta hori egiteko. Txinga da, fisikoa doa mentala? Biak, oso orokorra. Fisikoa gorpuzo oso lantzen du, baina burua da porzentai handia handi bat. Begoita mar kilorekin eskubako albezain bat metro egin behar baitira, kermanenak nik ondatu ditut kilometro bat pasa mila eta metro. Lokotxena ere ez da gaizki, izena hundiakoa ziren Michel Giltzu laportaga duela guti UTMB Mont trailean ibili dena, edo Fernando Echegaray Xarako kontrabandisten erreko gabaduen auraino atik bizkaita gardu irabazi Aritz Martinek Funtxean bizkaiak, lokotxak, arpana, aizkora eta orga jokoak irabazi ditu antxuertiak Zako ere maitean, Nafarroa garaiekoak favorituak ziren eta horiek izan dira oberenak Berriozarko, Zarco oier Favorito esatea ezagi zaila da Zeren urtero jendez berdina dator normalean beste taldeetan, baina bueno, guk eh, joan den urteko taldea genuen, joan den artean irabazi, beraz, favoritoen artean agian bai. E, azkenengo urteetan lapurtarrekin egon da pixka, joan den urtean ez ziren egon, eta urten berriro ere haietako bi bat zeuden, eta bueno, badago hortxe elkarren arteko pike hori lapurdirekin zakula asterketan, mugaren bi aldeko provintziak izan nik uste dut orduan eta gehiago, Eta, bueno, gaurkoan, pues, hementxe, lapurtin txapela Nafarra bara. Nafagoaren dako txapela, baina zakoen abakiarrik. Aez, ah, sokatira nire irabazi dute. Eta sokatira aipatzen baitugu, azpimagatzekoa arabak mutikorik ez, baina neska talde bat aurkeztu duela. Neska talde bat mutikoen kontra haritzeko. Gazteizko badaiotz taldeak tiratu du, jut dinaza sokatiralariak kondatzen dugu. Hori da gure elbudua, ba, brintza basa baltzea eta neska kirolari gaiago Zar balitezke etorkizun batean, datorren urtean, edo saspi herri aldeako txakapelketan, aspaldiko urte eta mutiak izan dira, inoz bidea zabaltzeko asmota etorre gara. Sokatiran badakigu, urte asko dara matza dugu ja, eta bueno, baneskak ere sokatiran badakigula erakusteko aukera polit da. ez, beti astuak izaten gara, neskak eh, urte asko dara matza dugu sokatiran, mundu mailan eh, lorpen handiak, 2000 eh, garren urtetik edo lehenago neskak talde ezberdinak gainera eta bueno, betiko astuak gara, ez? Bigarren edo hirugarren mailan esaten du gaudela, ez? Ez dute tiraldirik irabazi arabarrek, baina frogatu dute, frogatu behar baldin bazen, sokatira madakitela eta mundu mailako talde bat direla. Hola joan da Lapordiko edizio hau, giro biziki gozoan. Historiotipiaren dako, Lapordita basen afagoa izan dira jokorik irabazi ez duten bakarrak, naiz Lapordarek hiru aldize bigarren egin duten, eta urte guziz, provintzia zaldatzen baita, elduden urtean oita markearen edizioa lapurditik kampo jokatuko da.